radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Arranca el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Molt bé, molt bé, doncs comencem amb l'edició 515, l'edició de la setmana infernal, <laughs> per les que no hem tingut la sort d'agafar vacances, eh? Exacte. Comencem presentant a les integrants de la taula d'avui, que només som dos. Uh, <laughs> eh, però... eh, però, sí, sí. Aquí hay Aquí nivel. eh. Aquí hay nivel. <laughs> ¿Qué tal, Riqui? pues molt bé. Mestre Tecles. Aquí, mano a mano, això s'està convertint en un acostum o què? Sí, sí. Eh, crec que és el segon mano a mano que hem vegada que fem. En, en poc temps. Sí, sí. A més, jo era com... Aquesta setmana necessitava fer programa sí o sí, que us vaig escriure en plan, penya, fem programa, <laughs> necessito fer programa. El Isma el tenim por ahí... A Navarra, no? Sí, a, a Navarra crec que se'n va anar. Mm i no torna fins demà, o sigui que avui és impossible que estigui aquí amb nosaltres. I Manolo i companyia tampoc no han pogut venir, no així pogut que... Venir. Mestre Tecles i Mestre Sadi, tu què tal? Jo molt bé, bueno, <laughs> ja t'he posat una mica al dia. Aquí, eh, abans d'iniciar el programa. Abans d'iniciar el programa, sí. sí, uns dies així una mica... Amb turbulències. Mm, turbulents, sí, sí. Però bé, bé, ara mateix fem programa, ara mateix contenta, molt contenta. Anem a veure com ens... I si no estéssim bé, la, la música ens ho arregla. Clar. Jo crec que entrem com entrem, aquí a la ràdio ens sortim millor. Sí. <laughs> sí, a més, mira, bueno, com hem dit abans, començaré jo. Vale. No? Tirem ja. Sí, sí, avui no hi ha dedicatòria. Sí. Li dediquem a, a la gent que <laughs> està de vacances. Que està de vacances. Cabrons. <laughs> a la gent que no treballarà dissabte. Mm. Ai. Bueno, jo no treballo dissabte, eh? Doncs a tu però també t'ho dedico. He treballat fins avui, no porto sí, tota bueno. la setmana de vacances. Com alguns que sí, que cabrons. Alguns i algunes cabrones. Ai. Bueno, que gaudeixin, que gaudeixin. Ja, ja s'ho patiran d'aquí quatre dies, quan hagin de tornar. Eh? Exacte, la, la, com es diu això, la depressió, la depressió post, post vacances. Aquesta, aquesta ja els hi fotarà aquí ben fort. <laughs> I què, doncs, què? Amb què comences tu? Doncs mira, jo començo amb una cançó és una balada super tranquil·leta que m'ha fet plorar moltíssim aquests dies perquè, bueno, una notícia no gaire bona que he rebut, eh, m'ha fet replantejar-me tota la puta vida sencera... Eh... <laughs> sí, soc una, mica dramat... una miqueta drama... dramàtica soc, però... I amb aquesta cançó, pues, pues com que em ficava aquí en, <laughs> en modo drama... La veritat és que és molt xula, es diu It the Rich, de Joanna Ross, Menja't els rics. Menja't els rics. No, no a mi. No. Sí. <laughs> no al ric. Que no, no sóc de ric. No al riqui. <laughs> pues la Joana Ros és una artista... Bueno, és multidisciplinar també, és música, és poeta... Eh, sobretot eh, de carrer, de Nova Orleans i fa música pues, d'aquest tipus que ens agrada també del folk i yankee, aquest, ara, ara. no? Bé, bé. Jazz, country punk també, i és compositora i líder de banda, a més d'instrumentista instrumentista consumada, i és molt freqüent trobar-la al barri francès d'allà de New Orleans, que és en la cantonada mm, posava Royal i Sant Peter, que si algú ha estat per allà i ho coneix, doncs pues, enhorabona. <laughs> no sóc jo. <laughs> Nosaltres no. <laughs> i normalment toca, o sigui, toca sola i toca en banda. I quan toquen en banda es diuen uh, The Dirty Rotten Vipers, que vale. ja investigaré també, però és tipus... Ara no em surt cap nom, però de molts grups que hem portat per aquí també d'aquest estil. El eh, Punky Yankee? O... Punky Yankee, aquest de carrer que fan... Mm. Que jo crec que tota aquesta penya es mou per allà, no? Hi ha molta escena. Hi ha molta escena allà. Sí. sí. I res, pues, la cançó és It the Rich, espero que us agradi molt. Comencem. Bars are full again on Brady Street The sickness is we can't breathe As my heart back time. If you're hungry, we can eat a rich. If you're cold. tu, quina... quina manera de començar el pim-pam-pum d'avui, eh? Que romanticada, eh? Ai. Bueno. Sí, sí. Eh, és un mitja... una missatge... cançó d'amor, totalment. És una cançó d'amor, totalment. Sí, és un missatge d'amor revolucionari. Si tens gana, mengem-nos un ric. Si... Què més era? Si estàs cansat, podem anar a dormir amb el soroll de fons de les sirenes. De la poli. De la poli. Clar que sí. <laughs> molt pues bé. molt bé. Si tens fred... Si tens fred, cremem, un... cremem les seves cases. Ah, ara. <laughs> molt bé. Temazo, molt bé. temazo per sí, començar. Sí. Vinga, va. Amb què comences tu, Riqui? Mireu, jo començo amb la meva secció antiespecista, la secció Foli Seitan. Foli! <laughs> en aquesta ocasió us presento una banda que es diu Love and Liberate. Liberate. Estima i allibera. I allibera't. I la cançó que he triat es diu Until Every Soul is Free, o sigui, fins que totes les ànimes es, siguin sí, lliures. Lliure. I, bueno, també... A veure, més suaveta que la que has portat tu, crec mm. que no es pot. <laughs> <laughs> Però, bueno, també, també és així en plan relax. Tot Molt i que la lletra és més aviat per remoure consciències. Mm. O sigui que som-hi, a veure què us sembla. Fot-li. Fot-li. cage is empty. Till every cage is empty. Till every cage is empty. Till every cage is empty. Till every cage is empty. Till every cage is empty. Till every cage is empty. Quin duet. Molt bé, no? Sí. Bueno, anava bastant en sintonia amb la que he portat jo, sí, sí, però sí, aquesta sí. ja li, li ficava una miqueta més de... Ha començat bastant com la teva i a sí. mitja cançó s'han com animat una miqueta més. Però... Li han fotut més ràbia, no? Més... sí. sí, però bueno. Molt bé. Love and Liberate. Until every soul is free. Is free. No, record, no ho oblidem, perquè sembla que no ho recordem, <laughs> que tots volem ser lliures, no només les persones humanes. Tots els sers de, de la Terra volen ser lliures. Ja, jo és un tema que em, em ja molt al cap, eh? és, és complicadíssim, és complicadíssim, és a dir, per les persones que ja heu fet aquest canvi, no? Però, hòstia, està, és que està molt, molt normalitzat, molt instaurat, molt... I tant. Per desgràcia. Per desgràcia, sí. L'altre dia ho parlava amb un col·lega, amb el Valiente, mm. que... Ell es va que fer vegano final... veient un documental. No? Sí. <laughs> que de fet acaba, acaba de publicar la cançó. Correcte, per això deia, era un guinyo, era un guinyo. <laughs> la va tocar l'Ateneu de Barberà l'altre sí. dia que tocava en directe. Sí, sí pues em parlava d'això, no? de que, que, hòstia, que al final inclús la, la dieta que tenim avui dia eh, mm, ja s'han encarregat de que sigui així, no? Que, perquè jo li deia, hòstia, és que jo em, em paro a pensar i carn o peix o alguna que provingui d'animals és a cada plat, potser. Yeah. No? Que jo li deia, hòstia, doncs m'agradaria reduir perquè... Però és que a tot, arreu, hi ha alguna que provingui d'un animal, sigui el formatge, sigui l'ou, sigui el que sigui, i és com que està, ho tens tan normalitzat que ni, ni tan sols et dones compte, no? No, si comences a fer números, mm. llavors mm. és quan flipes, perquè dius, Clar. ja no els veganos el que et puguin dir de quina hauria de ser la teva dieta, sinó un nutricionista a favor de menjar carn, mm. si mires els grams que et diu que t'has de menjar a la setmana, mm. per ser una dieta equilibrada, és que seria pues, és un, un bistequet petit a la setmana. Clar, només amb el, amb el bocata de pernil dolç del matí ja fas el cupo ja fas... de tota la setmana. Sí, sí. I, i clar, és, és, és, és que és exagerat, és exagerat. Mm. Ai. Bueno. M'agrada aquesta secció que sempre obre una mica de debat. I què, què? està A mi m'encanta que la portis. Vinga, jo amb la segona vaig amb la lira, lira libertària. Oh. Que això ja ha sonat també... Xile? són... És, bueno, és Latinoamèrica en general, no sé si la base la tenen a Xile, ara no, no ho tinc, però pod podria ser que sí. Que això ha sonat de la mà del Manolo, si no m'equivoco. Jo crec que també les havia portat. Sí? A veure, eh? estic, estic allí en procés, eh? A veure... El Manolo les ha portat moltes vegades, jo crec que n'havia portat una, i ara tu també, sí. Que ara, de fet, aquesta no sé si haurà sonat o no. I el Pau havia portat una col·labora amb la Lira. Amb, amb 8 o 9 punyalades que també els porto. Avui. Ah, crec que ah. la que tu ah. portes el Manolo l'havia portat. Sí, Armate. Sí. Sí? Crec que sí. Bueno, doncs pues tornaràs una. Mira, de fet, el Manolo l'ha portat dos vegades. <laughs> en sèrio? Deu ser molt bona. Armate, sí. Doncs <laughs> pues tornaràs una. Vinga. Foli, foli. <laughs> No, home, val la pena. La Lira Libertària és aquest col·lectiu... Bueno... És, sí, és un projectazo superguai. Eh, o sigui, és com un, també un projecte que engloba varis projectes eh, amb iniciatives solidàries, amb llançament de llibres, activitats per presos polítics i diferents mogudes a nivell activisme antiautoritari en general. Uh mhm. -huh. eh, Uh, L'any 2015 van llançar, em sembla que va ser el seu primer disc com, com a recopilatori d'aquesta moguda i disc homònim que ara no recordo <laughs> quin era el nom. Ármate, o la Lira Libertària. Mm, em sembla que la Lira Libertària, sí. Mm. Eh, I això, i es fan barreja doncs, de diferents ritmes de Llatinoamèrica, amb influències de tots els integrants, que poden ser doncs, eh, el punk, eh, també el jazz, el tango, a la cúmbia, no? moltes coses, moltes mugues d'aquestes. I, mm, i res, i això que són penya que estan, que a banda de fer coses eh, als escenaris, doncs fan coses, en, estan implicades en la seva vida, en la moguda. I està molt guai, la veritat. Les vaig descobrir fa uns mesos i ja tenia com diverses així guardades i avui us porto aquesta que es Armate, que es un tanguito así muy tranqui. Un tango, eh? Tanguito tranquilito. ¿Cómo has venido avui, tú? Sí. Molt bé, <laughs> Sensible ella hoy. y venga, va, foldicaña, Ricky. La lira libertaria Armate. Armate. y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande Toma ya. Toma ya. La lira libertària. Ármate. Que potente és esta penya. Doncs sí, vaja, a més, però, quin projectes. Sí, sí, sí, sí. Tots els temes, tots els temes... Compromesos. Su supercompromesos, amb... sí. sí. Molt guai. És el que ens agrada, és el que ens agrada aquí. Bueno, ens agraden eh? moltes coses, però això ens encanta. Sí. Doncs pues molt bé, tio. I, i, i, I ara jo què? I ara tu què? Estàs pujant el nivell, eh, avui? Vale, doncs mira, jo porto una cosa de per aquí la terreta. Vinga. Crec que és Vallès Oriental. També crec que són penya de per aquí de per allà. Mm. O sigui, no sé, no els encasillem. Són mm. penya de per aquí, no, no molt lluny. De per aquí i de per allà. Es diuen... Són dos, de fet. Són Marking, que es diu així, Marking, com mm. de rei, però amb Y, aquest King, Marking. I un altre que es diu Atap, o Atap, no sé, a TAP, deu ser perquè no porta accent, a TAP. I, i, i, i han fet un tema que es diu Artemisa, mm? i la veritat és que no sé ben bé d'on surt això, però jo tinc aquest, com es diu, el... A Instagram segueixes comptes i saps, mm. tu saps de quan una penya penja coses que tu dius, ho ha penjat aquest, això ho he de mirar perquè segur que és bo. Sí, sí, sí. Pues això, jo en tinc uns els quants, referents... els meus referents allà, sí. que quan algun d'aquests pengen coses que no coneixo, mm. dius, anem a, anem a veure què és això, que bona pinta. Mm. Doncs és el cas, és el cas. Marking i Atap amb el seu Artemisa. Fot-li. Gaudiu, penya. Mm. Sóc l'excepció de la norma, el verí de la poma em torna enorme, el cor en obres per tornar-me d'ormacis. El meu hort baixís, creix a base de la merda que li fots a dins, un buit en mi que dol més, com el pes d'un dolmen al pit. I si jo dono més, doncs res, torno d'on vinc. Entre calor i fred, parles només que no ho saps i res és de dir. So shut, shut up, que no tens res a dir. Uh, predissenyats hem sis de blister i ratlla, la vostra síntesi falla, no és cap misteri, balla, tira pa allà si no doneu ni la talla. Foto la ulti amb una multi de museu, escolta el misteri i calla, eh? i xilin a lo càmping, em colo en el rànquing amb la taula volo pel pàrquing de bolo amb el màrquing, que s'aparti encara vinc partint-la, encara tinc per tinta en una nit de cara cinta em pinta Jo és un gran art de missa dotat per art de missa tan arrogant que va arrogant pel pallissa, rogant el nas i van forçant somriures, t'has adonat que t'han donat una amistat postissa fa ah, ah. Calla, que està a l'àtap donant càtedra, un goig amb cara de rimar com boig i en català, tancat a l'estudi fent-ho gran com càtedra, el noi càtedra, l'estil és massa, si anem càtedra capa de la mi no em casa. No soc profeta, el profe de l'estrofat, però d'alies s'han mofat quants anys de grans catàstrofes sentats amb l'estofat. Per la mofeta i s'han tofat. Escolta! El pobre poble obre però l'hora no han provat. Pregunten com tu fas, no com provars ni com tu fans. Escupo raps, mira i em porto tants que desbordo. Tinc a les mans el fer-ho gordo, si no freno i formo. 20 temes al forn, us faran cridar com porno. La nit pintada blackout, de tap pintant black cats que estan llenes estel crowd. Pel bolo fent el workout, per no quedar asfixiau. Cuidau si venen out. Portem el fucking touchdown a la town, yeah. Posem dos fent el mapa, és talent no és plata. Complexitats si la bica i tralla, ja. Agafa escolta ve el papa i ens hem patat saba. I ens hem follat a la meitat i estàs buscant no, no. Feu com, no sabeu qui som. Bec triston, simple, em pots crear flows, no? Toi, saps que si en trobats al coi. Ha, porto barres grasses al pati de l'estació. Yeah. Artemisa, conexiones con R4 Cerdañola y San Quirce del Vallés. <laughs> Tipo Cruz, os desea un buen trayecto. <laughs> San Quirce. San Quirce y, Cerdañola. <laughs> Ojo. Eh. de per aquí, de per aquí. Sí, sí. Del Vallès. Molt bé. Bona molt merda, bé, eh? molt agradat. Sí, sí, sí, Cañita. canyita. Amb aquest tot lligat, no? totes les frases ahí, tot, amb la mètrica, tot ben lligadet. Bones rimes, sí, sí. Ai. Molt del hip-hop aquest mm, puro i... Sí, old sí, school, Old school, exacte. Mm. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Anem, anem guardant. Jo, quan, quan porteu aquests grups que són de per aquí, <laughs> intento fer llista per quan toqui fer alguna activitat d'Ateneu i aquestes coses i posar tot de... Intentar portar-los, tio, Clar, perquè sí. al final acabem tirant molt de de la penya que ja coneixem i que sabem que vindrà, però, hòstia, que hi ha molts grups i molta penya fent coses, tio. Que mola donar-li visibilitat també. I tant, i tant. Per això que jo vaig fent llista, em vaig apuntant cosetes. Molt bé, molt bé. Home, ara l'Ateneu, un bon concert de hip-hop... Mm, Me pega, eh? A mi també, a mi <laughs> sí, també. Sí. Que s'hi sumin els apatxes, si volen, no? Hòstia, els apatxes, els hem de, de punxar una miqueta. estan paradets, no? Estan molt parats, Caramba. tio. Els Nois, trobem a faltar. Papileu una mica. Van treure l'últim CD, no? l'últim treball, van fer sí, allà... alguna presentació i La tal. presentació i ala, ja està. Molt malament. Volem més? Volem més. Volem més. Però bueno, són artistes cada artista sí, té el seu el procés, seu i ja en sabem la teoria, però volem més igualment. Sí, sí. A, veure. <laughs> a currar! <laughs> Vale, pues vale, venga. vale, vale. Bueno, segon, segona ronda liquidada. Liquidada. En queden sis més. <laughs> què, què, què? Tercera? Mano a mano. Vinga, amb la tercera vinc amb una que t'he robat. No? Aquesta la tenia en llista d'espera que va caure d'un programa... Perquè Especial va... Calafou, no? Sí, perquè va vindre l'Eric que no hi comptàvem Clar. i llavors com que eren més havíem de portar menys cançons i va caure aquesta, si no ja l'hauria portat Presenta-la, presenta-la, perquè... Doncs... Aquesta dona no es fa que fotre temacles i la cançó aquesta en concret està guapa. Està guapíssima. La cançó és El problema de l'ocupació de la Lua Sua, que ja és coneguda per aquí pel programa. Sí, sí, sí. <coughs> està fa anys que roda ja. Sí. I, bueno, per qui no la coneixi, pues, la Laura Laura Insúa és una cantant, compositora, sociòloga i poeta almeriense i és la persona que hi ha darrere del projecte musical L'Uasua. Eh, fa música d'autora compromesa i encara que és cantautora, el seu primer treball d'estudi, Sur, que va veure la llum al setembre del 2019, és en banda, per la qual cosa cada cop que té oportunitat s'acompanya d'altres persones als escenaris eh, surt, eh, torna al lloc del qual l'autora parteix, Almeria, per fer un recorregut pels sentiments, el territori i els vincles, tot això travessat per la crítica social. Bé, ens agrada. Ens agrada. Sí, sí, era per posar una miqueta en situació, doncs això. I el temazo aquest, doncs és un temazo. Fot-li canya ja. Som-hi. <laughs> Me despierto un rato que amanecieron las calles y me fumo un cigarrito con mi cafelito. Parece que empieza el día, hoy estoy más preparada para afrontar de nuevo que no tengo casa. Llevo unos 100 días varada y lo hemos intentado. Debe ser el mal de ojo que nos han echado. No hay herramienta que valga, de noche que se alíe. Menos mal que nos acogen mientras buscamos solución al problema de la ocupación, al problema de la ocupación. De hacerlo con cuidado pasamos a dar patadas. Lo siguiente que nos queda es detonar la entrada. Se alimenta el holgorio, cierran algunos procesos y la cosa sigue siendo que queremos nuestro techo. Y es que tengo que reírme, así evito el mal de colon. Si derecho a morada, porque todas están fortificadas. Ay, que es por la especulación el problema de la ocupación parece conseguido, pero estaba habitada. O aparece un vecino que llama a tus primos. El cuadrante está cerrado para empezar la faena. Y en el último momento está mendaba y se acuerda que no puede ser hoy la misión. Que en ese turno no puedo yo. El problema de la ocupación. Que, que bonica, maca. que bonica la cançó. Ens ha sortit el mateix sí. <laughs> és que sí. Sí, és que ho és. Sí, sí. Vaja crac, la Lua. Molt bé. Molt, fa temps que no fa... no treu coses, potser? Doncs la veritat és que potser sí que fa alguns anys que ja no treu res. Perquè aquest em sembla que perquè, pel que vaig trobar, no sé si és del 2017... Hòstia, ara no me'n recordo. Jo em sona per lo que vaig estar buscant d'ella i tal, que l'últim, que és aquest CD, si no m'equivoco, potser m'estic equivocant, ho sento, però... i que era el 2017 o por ahí. Lua Sua o Lua Pua? Ah, no, mira, espera. Era Lua Sua o Lua... 2019. Lua Sua. No és Lua Pua, és una altra la Lua Pua, amb P. Hòstia. És que jo, jo tinc aquí... Jo havia portat tres cançons d'una cantautora que es diu Lua Pua. Potser ho tenia no jo mal escrit. No serà la mateixa? <laughs> A ver. <laughs> ya buscarem, ja buscarem. Vale, vale, vale. Ai, <laughs> per favor. Bueno, bueno, bueno, bueno. Això era la teva tercera, no? La meva tercera. Ara ve la meva tercera, que ja us aviso de que... Eh, ja puges, eh? Ja pujo, ja pujo. Eh, Vinga, pugem vale. els, el tols decibels, dieu-li com vulgueu. Pugen les crestes, pugen les guitarres elèctriques. Sí, tu has trigat poc. No, has fet dos tranquil·letes i ja està. Sí, com eh. si fos una, un programa normal de 5 o 6 sí. rondes. Ja. O si, sí, potser hauria d'haver ficat una més tranquil·leta. Però bueno, bueno. tampoc no, no despentino, ja veureu. Me'n vaig cap a la meva terreta, cap a les Terres a de Ponent. I us porto una banda que no sé com no havia sonat aquí encara. Són els Fox System. Fox? I Fox, de Zorro. En... Ah, vale. Mm. I, i, i extret del seu disc Dualitat del 2021 porta una cançó que es diu Vidres a la sang i a veure que... Com pot ser que no havien sonat aquí? Com pot ser? <laughs> Fox System. Toma ja. Des de per allà a la meva terreta. Joder, amb l'accent ara... sí. nord-occidental ahir ben marcat, clar que sí. Sí, sí, que ara parlàvem de... Mm, no et sonen d'haver-los vist a cap concert, a cap tot aquest... de... Eh, ja et dic jo que el, els tenia vistíssims, per, els seguia a les xarxes i he vist més d'un cartell amb el nom de Fox System allà, mm. però mai els havia vist en directe i si havia escoltat, havia escoltat molt poquet. Mm i la veritat és que he estat escoltant ara a casa el... Em vaig descarregar un disc i me'l vaig escoltar i vaig dir... Està guapo, això, perquè no havia escoltat abans. <laughs> I de, de conya. Doncs pues doncs benvinguts. I han vingut guitarretes aquí, el pim-pam-pum. Vinga. Tu, que em seguiràs una mica el rotllo o continues amb aquest to més a baixet ver, que portaves? Bueno, pujo una miqueta. Pujo una miqueta, però no, no començo amb les guitarres. Bueno, pujar d'allà on venies amb la lua... Sí. Eh, Venies de ben, <laughs> de ben, ben avall. <laughs> Anem, progressivament. <laughs> Musicalment. Sonori... No em portes un drama sonorament. en bas, ara, encara. No, no. No, no encara, no encara. Ara, ara. jo ara vinc amb una cançó que també ja ha sonat, que acabo de veure fa 5 minuts que ja havia sonat. Ah, la del Pou. La del Pou. El Pou la va portar. És que sí. el, el Pou i el Manolo... Tenen bona merda, són eh? Són autèntics miners i, sí, sí. i tot el caviaret em passa moltes vegades de descobrir grups, cantants, tal, que digo, uah, esto va, mogollón, pel pim-pam-pum, pel pim-pam-pum, triomfarà, no sé què, <laughs> i, I me voy al Mega, Manolo, no sé què, eh, el Pou, <laughs> no sé cuánto. Programa 456. Bueno. Però bueno, pues la tornem a portar perquè... Escolta. La eh. bona merda... Eh, si s'ha de portar quatre programes seguits també es pot fer, eh? <laughs> No seria la primera vegada. Ens marquem un isma, no? Venga, que esta es eh, Asesina al que asesina de 8 o 9 puñaladas. 8 o 9 puñaladas es un grupo rap punk hop, 89 Ah, 89, pero 8 9, 89, puñaladas es 8 8 barra 9, normalmente San algo y 89, pero el Juan cantan y cuando ho, es 8 9 Vale, vale, vale. vale. Y em son em Sí, sí, han sonat aquí y molan, molan molan, De Santiago de Chile, Santiago de Chile, Territorio Manolo. Territorio Manolo, sí, sí. <laughs> I bueno, pues doncs, una penya antiautoritària, anticarcelaris, il·legalistes, en contra del treball assalariat i bàsicament tot allò que neixi de les entranyes d'aquest sistema mercantil. Eh, en una guerra declarada encoratjant el sabotatge, el robatori, el caos i la destrucció de tota autoritat. <laughs> Territori Manolo. Territori Manolo total. sí, sí. Pues res, amb les seves lletres, pues això és que ja ho deixen super clar, va, bueno, barregen el rap, també li fiquen sons electrònics, eh, una mica de tot, punk també, i, i re, una banda genuïna i original que, que s'allunyen de qualsevol pose i qualsevol eh, postureo, no? com es diu ara. Són underground underground, però real. Realment. De veritat. Bueno, lo que, vol, lo que hauria de voler dir. Exacte, sí, sí, sí. Lo que s'estan carregant ja també amb el puto capitalisme dels collons. Clar. Que al final tot ho mercantilitzen, tot que, tio. Tot el que mola ho intentem mercantilitzar. Sí. sí. Pues venga, fot-li ganya, Ricky. Sí. see you. ¿Qué pasa? Ocho, nueve puñaladas. Naturalmente violento, no hay restricción que respete, aunque arrastro en el corazón cadenas, jaulas y billetes. Zonas restringidas, cárceles para el deseo. Orgullo obrero y un mundo bastante feo. Voy deportar pasión, acción y desenfreno. Con la rabia me entreno, te lo juro hermano. La herejía en las manos, se le encajo a los gusanos. Espíritu insano, siempre es momento para el caos. Entonces hay que descubrir la posibilidad. ya es el monólogo imperante de la sociedad, ya es el letargo de la paz y el bienestar social se esconde la llama que desmantela la normalidad. Me entrego sin mesura los brazos de la escritura, puñaladas que atraviesan cualquier estructura. Da igual socialdemócrata burguesa, la vamos a hacer temblar por formar parte de esta mierda. Tanta mierda que nos rodea, asfixia cualquier idea, encierra al que la emplea. Clase dirigente, defensores de lo existente, esa bandija bastarda siempre en favor de la marea. La fuerza inclina la balanza, no la esperanza. La fuerza no sirvienta, avanza como una lanza. La fuerza que trae el conflicto al campo de batalla respira y conspira con los cuervos de su bandada. Ah, asesina al que asesina, los huesos, hasta el hambre, hasta la sangre que nos intoxica. Ven a pasear con pirata bandolero, terroristas, criminales llenos de odio y miradas de acero. Ah, asesina al que asesina. Aborrece al que aborrece, chuche tu madre. Asesina al que asesina, aborrece al que aborrece, ante muro de la nada, esta vida me parece. I aquesta base. Vaya base, sí, sí, sí. <laughs> brutals, que bé, que brutals. M'encanta aquest estil de, de hip-hop amb lletres libertàries, anarquistes o amb aquestes temàtiques... Antiautoritàries. Sí. Mm. Anticarcelàries, antiautoritàries... Però no en plan, me cago en la puta, voy a no, no. comer un cotxe de policia. No, és un altre tipus de discurs. No? És un discurs bueno, amb, són amb que, seny... Són el que jo dic que podríem fer cançons o podríem fer pamfletos sí. o fanzines o, o un llibre, fins sí. i tot, no? de, de teoria política o de pensament, no de mm. teoria, sinó de pensament. O de... Sí, sí. A mi això, home, eh, aquests... Sigui amb el punk, sigui amb el, amb el hardcore... Hi ha tota una escena que són, mm. aquest, són aquest, el verdader underground, el do-it-yourself. Mm. mm. No under Clar, és que l'underground s'ha per, ja, pervertit. Sí. Però, però jo no, quan, quan jo dic underground no em refereixo amb l'underground comercial, mm -hmm. sinó amb el... Amb el real, amb el, amb el de veritat. Underground vol dir sota terra, el que no està a la vista. Mm. L'underground comercial està a la vista, perquè és comercial. Vull dir, ja sí, no o sigui, és... Encara que l'underground comercial es faci més comercial encara, eh, seguirà hi havent un underground més avall. Més avall. <laughs> Correcte. Sí. Pues sí, pues sí, pues tota aquesta eh, música a mi m'encanta, aquesta, aquest, aquesta gent, perquè són col·lectius, són... Penya organitzada, al Som final. Són penya que forma part sí. de... Pues, ha, pues, ha crescut en un centre social, mm. amb, amb altra gent, amb altres grups de música, amb altra gent, amb altres col·lectius... No? penso en Madrid, pues, tots els accidentes, duelo, no sé què, tota aquesta penya pues, han mm. militat junts, m'imagino, en molts espais, mm. veuen de les mateixes fonts, i això es nota i... i no sé. I ens agrada. A mi, I ens agrada. Ens escalfa el cor. <laughs> no ho hauries pogut dir millor. <laughs> ens escalfa el cor. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Per això musicalment, o sigui, melòdicament no era pujar molts decibels, però sí que al final amb les lletres i amb, amb com presenten els projectes, en aquesta cançó per exemple, sí que ja puja una miqueta per això, no? Per, per com ho presenten, per com ho diuen, per com... I tant, mm. i tant, totalment. Doncs pues molt bé. Vale. Anem amb la teva quarta, eh? Mireu, eh, és una raresa. Aquesta cançó o sigui, l'he tret d'una BCO, és un homenatge al antic programa de... <laughs> que teníem aquí a, la, a Radio Trama, que era el BCO. Ah, no ho sabia que... jo, això. Sí, ara estan a Ràdio Sabadell, ara són uns traïdors. Ala! <laughs> no, no és broma, no són traïdors. Simplement en la ràdio aquesta va caure, nosaltres l'hem reaixecat, però en realitat la ràdio va caure i cadascú va Mira, seguir el seu camí. Es va, es va buscar el seu lloc. Sí. I ells van trobar aquesta oportunitat i vam fer què fan. Avui en dia encara a Ràdio Sabadell pots, pots escoltar el BCO. Però bueno, més enllà d'això, jo l'altre dia estava mirant a casa, al sofà de casa, una pel·li que es diu Bird, Ocell, mm. que és, per entendre, és un drama, és la història d'un noi, no sé què, i després també hi ha algun toc de, no sé si dir-ne fantasia barra bogeria, un toc sublim, un toc místic, un toc fictici, algo mm. que no... O sigui, tot és molt 100% com real, no? Mm. Tota la... Podria ser un drama real, una cosa que et podria estar passant a tu o em podria estar passant a mi. Mm. I després quan acaba hi ha com... Hi ha el... algun element així... Sí, mm. que no diré. Val la pena, mireu-la, Bird. I mm, com a banda sonora hi havia, estava sonant una cançó, no sé si el, durant el, la pel·li en alguna escena també, però si no, els crèdits també. Vale. I jo vaig dir, a veure, pausa, tira per atràs, <laughs> torna-ho a ficar i, li va... i aquella aplicació que... Shazam. Sí, no, o crec que era amb el propi Google... Ara amb el Google ja ho pots sí, fer, però sí. jo, amb... jo vaig començar amb el Shazam. Sí, uh, sí. sí, exacte, jo també vaig començar amb el Shazam. Mm. Ho vaig buscar i vaig descobrir que eren aquests fontaines, fontaines o sigui, fontaines fons, mm. fontaines DC. Fontaines DC. De C Vale Fontaines DC i extret del seu disc del 2019 Dogrel. <laughs> T'ho posen difícil, eh? Sí, no sé, des d'Irlanda a Dublín. La cançó es diu Too Real, massa real. Mm. I és que escolteu perquè no sabem bé ni de què parla, però l'energia que em transmet aquesta cançó vaig dir, buah, boníssim. Que se viene. <laughs> those who make a lot of money. Gold hats in the pan. None can revolution lead with selfish needs outside. As I cried, I'm about to make a lot of money. Gold hats on the side. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? The winter even settles down. The bruise and beetle open sky, six o'clock, the city in its final dress. And now a gusty shower wraps the grimy scraps of withered leaves all about your feet. And then the ringing of a twitching hand. Six o'clock, six o'clock. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Bueno. Toma ja, no? Veus una o sigui... pel·li que mola eh, i acaba amb, eh, amb això, és com, toma ja, tio. Com que <laughs> te cala més, no? I tant, i tant. Molt guai, molt guai. Molt, el eh, parlàvem això de que com que estàs tota l'estona esperant el, el Sembla subidon, que ha d'arrencar. Sí, que... l'arranque. De fet, fan aquesta, aquest so amb la guitarra, que és com l'acceleració d'un cotxe. Com un Fórmula 1 o alguna cosa així, em recordo. Sí, sí, sí. accelerant. Està molt guai i al final ja et donen el... Vinga, ja, el, els despeine. Últim, <clears throat> els últims 30 segons és ja la pujada... Ah! Mm. <laughs> molt bé, molt bé. Està molt guai. Això quin molt estil guai, guai. hem consensuat que seria? Mm... Indie algo, indie... Punk, Punk... rock psicodèlic? Això també hem dit algo de psicodèlia, no psicodèlia sé. una mica. Bueno, bueno. Inclassificable. inclassificable. Molt bé, a mi em sembla guapíssima. I una mica eclèctica també, que no saps sí. per on t'aniran... Bueno. Vale, vale. Quarta ronda liquidada. Quarta ronda liquidada. Estem ja a l'Equador. Vols que et falqui una cunya? Canya amb una falca. <laughs> <laughs> Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. para, i a l'Ivox i als vostres casals i ateneus de confiança, sí, si, ens, eso, eso, si ens crideu, <laughs> perquè hi anem. Home, ara ja m'ha arrencat amb els pim-pam tours. Ja... Sí, a Calafou va ser el primer i, i algun més que caurà. Home. Aquesta temporada algun més caurà segur. A l'Ateneu segur. A l'Ateneu de Barberà? Sí. sí. Ja, ja buscarem una data. Doncs pues vinga, comencem amb la cinquena ronda. Vinga, vinga, què tens guardat per la cinquena? Va, aquí jo he pujat una miqueta, una miqueta, <laughs> una miqueta més. <laughs> ara vinc oh, amb... Oh, bueno, amb... bueno, el que estic llegint aquí té bona pinta. Sí, sí, veure, eh, ojo, eh? Veure, És un tema que ha sortit fa 3 dies o 4 o 5, una setmana com a molt. Acaba de sortir. Oh, fresco, fresco. Vale. I és una col·labo de la Salsa Punk Orquestra. Salsa que, Punk Orquestra. Que aquesta ja ha sonat també perquè alguna vegada que l'Isma em, va, em va robar una que jo volia portar, que era la de Salve Regina és una ah, versió ah, les que fan... aquelles, sí, són, sí. són versions de punk en salsa, okay, que mola mogollon, són d'aquí de Barna, i fan col·labo amb Es Català. Vaya, vaya. <laughs> vaya, vaya. Doble isma. Si la d'abans era territori Manolo, Manolo, això és territori isma. Total, sí, sí. pues han fet la, o sigui, han fet la, la col·labo per fer la, can la cançó d'Embolingats, que és una cançó d'Es Català, Vale. Que, o sigui, bueno, han versionat una d'Escatalà, però amb Col·labora d'Escatalà. Amb Col·labora, sí. Ole, tia. Sí, sí, l'han fet junts. És molt guai, és molt guai. I, bueno, la salsa pom orquestra ja la coneixeu, Escatalà ja els coneixeu, i ens porten aquest temazo eh, que tants records ens portarà a totes quan l'escolteu segur, de festes majors i de i de um, festes a casals i ateneus i totes aquestes coses. I, i res, gaudiu-la! mm -hmm. agafar. Ja no em puc ni aixecar. Oh, he de privar. I el diumenge a la ressaca, tots a la plaça la rasaca, todos a la plaza al raspae. Oh, oh, Hostia, con ya son las cuatro. raza acá. Blinkats. Ui. Hòstia. Perdó. Què ha passat? Ha petau. Ha petau el micro. Boom. Boom. És tema... Tema que s'ha de guardar l'isma per punxar quan punxi pedeasca, oh, eh? I tant. Jo crec que quan escolti aquest programa ja agafarà la llibreteta sí. i... <laughs> Indubtablement. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Se'ns està quedant bona tarda, bona musiqueta combativa. Sí, sí. Mira, jo ara porto una estrena aquí al Pim Pam Pum. Eh, tots coneixem a Mafalda, Sí. Una banda una bona trajectòria que ho va, va plegar fa, fa poc. Mm. De fet, vaig tenir la sort de poder anar a, l'últim, a, a, la, a un dels concerts... Gira. De la, no va ser l'últim concert perquè l'últim concert el van fer crec que a València o un poble d'allí a la seva terra. Mm. Però un dels últims va ser a, a la Sala Apolo i els vaig mm. poder anar a veure i per primera vegada, perquè no els havia vist mai en directe. I guai. Doncs pues ara es veu que ja havia escoltat un, per, per Instagram, m'havia arribat un, una cançó d'un grup nou que es diuen Moira mm. i dic, ah, està guapo, m'ho apunto pel pim-pam-pum. Però després em va arribar que aquests Moira són dos dels Mafalda. Són bateria i... baterista i, ba i baixista. Mm. I dic, epa, que, eh. que, que, que guai, que guai, que guai. doncs anem a catar vos Són Moira, amb la O com Partida. tatxada, amb, mm. amb la barra en diagonal. Mm. Moira, amb el seu tema que es diu València. Vamos. toma, toma. What do, chubidubi, what do, do what do, what <laughs> Na, na, na. T'enganxa, eh? És molt guai. Està guapa, està guapa. Sí, sí, Bona presentació de la sí. banda. Sí, de, de que et donen ganes de que facin més, que treguin més. Claro, sí, claro, sí. claro. Això ha sigut només la, la presentació, pues a veure quan treguin disco. Que guai. A veure si, si també són eclèctics com eren els Mafalda, perquè tenien cançons de, sí. de tot tipus, també. Mm. A veure, a veure. Molt bé, molt bé, pinta bé, pinta bé. Pinta bé. Sí. Moira, amb el seu tema València. Jo ja estava, mira, què estava fent. Enamor enamorado de su barrio. No? <laughs> Enamorado de mi barrio. <laughs> Ah, estaves buscant-los a Bandcamp, eh? O a, uh, no. A, a, les, a, a les xarxes. A l'Spot. A l'Spotify. Sí. <laughs> mi, Maldito Spotify. Mi herramienta, ja ho sé. No, no, és lo que la gent... Igual com Instagram, que és de... Sí del senyor aquell de... Del de Meta, de Meta, no, el, el Mark Zuckerberg. Sí, perquè al final tot des del Mas, no? També, o no? O m'estic... No, el, el, el, el Mas, X. Musk és eh, Twitter. Twitter. I, I el Zuckerberg és Meta, que és Facebook. WhatsApp, Facebook i Instagram. Bueno, però que, serà, que seran tots germans, <laughs> o sigui, al final. Bueno, i després està l'altre, que és el d'Amazon, mm. i són tot un grupito de neofeixistes mm. <laughs> multimilionaris. Com es diuen ells, eh, com era? Ah, Anarcocapitalistes. Ojo, tio. Això és el Milei, no? Es deia el que, que era anarcocapitalista. Sí, sí. Claro, Fill claro. de puta, acabat. Claro, claro. Ai, per favor. En fi. Bueno, bueno. Moira, molt bé. Molt bé, M'agrada molt. Bé. molt. Sisena ronda, ja? Sisena ronda. Sí, això se'ns està passant ràpid, o què? Sí, tio. Ja, això del mano a mano... A mi, l'última i primera vegada que ho vaig fer, va ser també com super ràpid. Clar, és que no... No et dona temps a... Com que falta una persona amb qui xerrar, amb qui no? Sí. Que, que doni la seva opinió també. Clar. Vas més, com més per feina. Més. Eh? Sí. Mm. Bueno. Està bé. Però també està, està bé. molt guai, està molt guai. Sí. Vinga, jo si sent a ronda vinc, ja pujo una miqueta més Ahora me vengo con Ahora, a ver, a ver. Chocolate Remix. <laughs> que no sé si las he portado Bueno, la he portado alguna vagada mm, Ahora ahora no me acuerdo Pero bueno. Eh, Chocolate Remix, para quien no, la conegui, Es un proyecto argentí de reggaetón, lésbic, queer, transfeminista y antifa, eh, que es la Romina Bernardo la que, la que porta el proyecto Pero bueno, que trabaja en molta al final. i la proposta aprofita el fort contingut sexual inherent al reggaeton i ho recrea abordant temes tabú com el plaer de les dones, eh, d'identitats dissidents, i explora altres perspectives sobre la sexualitat. I alhora denuncia i evidencia diverses problemàtiques que sovint afecten els col·lectius de dones i els LGTB, LGTBIQ+, Ara. Eh, <laughs> com la discriminació, la censura, la violència i la manca de visibilització. I aquest tema eh, es diu abanico i antifaz, però ja, ja veureu que mm, fa una, una mica de joc de paraules en la cançó, ja ho entendreu, i és una declaració d'intenció. És que tots tota els temes i els projectes que fa aquesta tia són molt potents, sí que mm, des d'una altra banda potser que no, no coneixem tant que, ens, que és el reggaeton, no? però... Sí, a mi se m'escapa, personalment. Clar, però és, és, eh, és la intenció aquesta de... Bueno, ell al final és Apoderar-se de... del territori aquest també, no? Exacte. Que no sigui un territori exclusivament masclista. Això és. Que ja n'hi ha molts de, de bandes sí. que fan aquest tipus de música... Mm. Alt Mm, amb temàtiques alternatives, alternatives de les nostres. dintre de... Sí, dintre d'aquestes. Però sí, està bé que, la, que hi hagi gent que, que lluiti fort en, aquest, mm. en, aquest, en aquesta frontera, en, en aquesta àmbits. <laughs> barricada, volia dir, com sortia. <laughs> pues això, la cançó es diu Abanico i Antifaz de Chocolate Remix. Puro estilo, Van Último grito de la moda, me cabe que esta moda te incomoda. Los giles dicen se acabó la joda. No te me haga el porca porque acá estamos todas. Y hay abanicazo para el que se haga el patoba. Vinieron las del ballroom y cayeron las dragas, frondearon las marronas, les afros y las trabas, maricas arengando, las tortas organizadas. Esto es real power, esta es la real rosada. Yo sé que tenés estilo y por eso el abanico, que sos inteligente y no defendes a un rico. Tu conciencia colectiva, me encanta, dame un pico, solo si hay consentimiento, el que no entienda yo lo explico. Medio lo comía, pero corte zorra, como Diego de la Vega huyendo de la gorra. Si hay protocolo, viene llanta pa' que corra. Sabemos cierta guacha es una flor de porra. En la pista mueve el abanico y en la la oscuridad se saca toda la ropa, pero nunca el antifa antifa, antifa, antifa, abanico y antifa, antifa, antifa. Esta es la nueva moda y yo quiero ver a todos los abanicos. Antifaz. la cosa se pone fea y una tanga por si pinta perra y perrea, perrea, perrea, perrea. Contra el sistema perrea, perrea. Mucho más top que Gucci, Versace, Vuitton con estilo a los Chanel haciendo la revolución. En la pista mueve el abanico y en la oscuridad se saca toda la ropa, pero nunca el antifa antifa antifa, antifa abanico y antifa, antifa. antifa. nueva moda, y yo quiero ver a todos los abanicos. Antifaz. Antifaz. Abanico y antifaz, en lo que se lleva ahora, abanico y antifaz, es lo que está de Antifa. Antifa. Ara, abanico i Antifa. Perrea, perrea, perrea, contra el sistema, perrea, perrea. Bueno, Hi havia reggaeton clàssic, però també reggaeton ahí amb electrònica Electrónico. ben posada, eh? Sí. déu nhi Sí, sí, le, le, mete, le mete electrònica, le mete dembow... Bueno, tots aquests estils així derivats del reggaeton. No sé bueno. lo que m'estàs parlant, però <laughs> faig que sí amb el cap. Mira, aquí tinc apuntat. Dembow, guaratxa. Uh -huh. Que la guaratxa ara mateix no sé què és. Cúmbia i electrònica. A la cúmbia sí. cúmbia sí. I electrònica <laughs> també. <laughs> bueno, bueno, bueno, bueno. Vinga, va, jo ara ja... Tu ja despentines del tot, ja. Bueno... No, encara? una mica melòdica la cosa encara es posarà, però, però sí, ja, ja, hi ha guitarres que van a, a fons. De fet, ha sortit ja per fi el disc de Pols, el, el nou disc, Ai. que ja havien portat una cançó, però era l'avançament, i ara ja tinc sí. tot el disc a, a les meves a les mans digitals. Mans. <laughs> I, I la veritat és que no porto la cançó que més m'agrada, n'hi ha una que és la que més m'agrada, i no és aquesta, perquè no sé per què, però la que més m'agrada no és la que em va rebotant pel cervell. O sigui, vale. es... vaig caminant pel carrer i vaig tatarejant una altra, no la que més m'agrada, vale. i he portat aquesta. Po són pols i excepte del seu nou disc acabat de sortir del forn, com aquell que diu que es diu A Nuestras Amigas, mm. amb X, Nuestras, Nuestros Amigas. Vale. I he triat una cançó que es diu Cruzaron, fent referència al, a la immigració que ha de creuar els mars mm. per, per fugir de la guerra o de, de la pobresa o el que sigui. Mm. I, I aquesta cançó ve amb col·labora amb la Sílvia de Rotura. Toma, ja. Així que sé que a l'Isma li encanta Rotura, així que Isma, aquesta va per tu. Dedicada. Som pols en aquest cruzaron, que no em puc treure del cap. <laughs> Temazo, temazo, amb lletres combatives. Tot el disc està ple de... Allò que en diem que Pols és com els accidentes d'aquí, mm. no? és que justament l'altre dia estava escoltant Accidente, el primer disc, que és eh, Amistat i Rebelión, mm. i més o menys les temàtiques de les lletres de, de Pols serien això també, no? Amistat, en el sentit de suport mutu, tot el que implica l'amistat verdadera, no? o el que hauria d'implicar. També el companyerisme dins de la militància, mm -hmm. tot, això. No? La rebel·lió, també de queixar-se de, de, amb, amb lletres ahí, canyeres, queixant-se de lo que passa, i també hi afegiria la, la, el, molt tema d'introspecció mm -hmm. o mhm. de coses més personals, mm -hmm. que no sé si són coses personals de, d'ella, de, de la cantant o, mm. o no, això no en tinc ni idea. Però veus allí lletres treballades, mm. explicant mm. coses complicades o coses que has pensat però no... Parlant una mica més de sentiments, emocions, no? Que... Sí potser d'una altra manera no sabries explicar, però tenen l'habilitat cançó... Tenen l'habilitat de, mm. de tocar temes que de moltes coses que tothom que ens afecten a totes. que ens afecten, mm. però que potser no, no se'n parla tant o no d'aquesta manera. No? Sí, sí. M'agrada, m'agrada. M'agrada aquest toc que té... Una pots? mena de teràpia, no? També. I tant, mm. i tant tots aquests grups que, que fan aquest tipus de, de contingut, d'aquestes lletres i això, després acompanyades sigui amb hip-hop, sí. sigui amb punk, més melòdic, sí. menys hardcore, no sé què, sí. però tot el que, és, a, que fan lletres ahí ben compromeses, pues, que a mi em tenen guanyat. T'escalfen el cor! Exacte, <laughs> exacte. molt bé, molt, molt bé. bé. Sisena ronda liquidada. En Pol, mm. aquest cruzaron. I ara tu, que s'ha dit, cap on vas? Anem cap a la setena. Jo vinc ara amb... Queden dos, eh? Aquesta és la penúltima. Aquesta és la penúltima, ja ves. Així, pim-pam. Què t'has guardat? A veure. Jo vinc ara amb una grande una grande que ha tret Ojo. nou treball, Ojo. que és la Jazz Woman. Ha estat parada un temps, no? Ha estat parada un bueno, temps. Fent alguna col·labora, potser, sí. i tal, però com a disc... I treu single o treu disco? Treu disco. Olé. A veure, espera... Eh... Sí, sí, sí, exacte. El, la cançó que porto avui, que és pirata, es diu Pirata, és el, el primer llançament del disco. És el primer avançament, és el primer single, però ja sí. anunciant com a un disco complet. Que a vegades sí. la penya treu singles i no sap si... I no sap si serà un àlbum complet o... O simplement van fent, o sí. però no. Però, però no, no, no, no aquest és un Se viene discazo de sí. Jazz Woman. Va, sí, eh? sí. Que es diu... L'àlbum es diu Contravent i Marea. Contravent i Marea. Llavors, tot l'àlbum està enfocat en la temàtica dels pirates, de... està molt guai, va, està molt guai. I, i res, aquesta cançó em sembla que ha sortit fa dues setmanes, dues setmanetes. I pues, re, la Carmen torna amb una força imparable. Mare meva, és l'altra altesa de, de per allà, les Terres Valencianes, eh? Sí, sí. S'estrena amb aquest temazo que es diu Pirata, que fa referència a la rebel·lió contra el sistema, contra el capital, des de la insubmissió de la figura del pirata no? que tots coneixem. Sí, sí, sí. sí. I, bueno, llançat l'11 d'abril, estem desitjant ja escoltar més cosetes que segur que sonaran aquí al programa. I tant. Jo ja tinc tant. guardades algunes. <laughs> La Jazz Woman aquí al pim-pam-pum... És estimada, ho, ho és molt estimada. Sí, sí. I aquí li fica... O sigui, va amb el rotllet aquest del rap i tal que li fot ella, però després li fica, a, amb aquest àlbum mm, li ha començat a ficar electrònica a saco vale. i eh, mola moltíssim. Ja sabeu que jo quan despentino... Mm, Despentines despentino cap a l'electrònica. <laughs> sí, sí. Vinga, dale, dale canya que os va a molar. Som-hi. es ya un moralista. Ya se fuiste no plural violinista. mires como mires, la libertad no te marche. Un pirata no te limites, es limita la yeah Buah, vaya temacle que t'has guardat per acabar, per quasi, quasi acabar, acabar el, programa, eh? Sí, sí, Com ha tornat és... la, la tiparraca aquesta, la Jazz Woman, la Jazz mare Woman, meva. La Carmen. La seva veuassa inconfusible, ritmazos... Un... I fotent-li una canya que flipes. O sigui, jo quan vaig escoltar aquest tema... Però tu has escoltat ja el disc o més o menys el disc? Eh, no, he escoltat cosetes que m'han anat sortint i tal. O sigui, el primer que vaig escoltar va ser aquest que ja me'l vaig, me vaig guardar instantàniament, el rotllo, esto se va al pim-pam-pum, de una. Però m'han anat sortint més coses i, o sigui, molta canya. També molta similar canya. amb l'electrònica aquesta, sí. tot, tot, eh, tot pinta que va De moment, aquí, eh? sí. Sí, sí. Déu-n'hi-do. déu nhi Bueno, la joventut és el que li, el, sí. que li mola, eh? A mi ja m'agrada, eh? <laughs> La joventut i no tan joventut. <laughs> bueno, ja és que estic aquí com a... Uh a l'Equador de la joventut i l'adultesa. Sí, Joven no, adulta. No, no, però nosaltres dice, ja, ens però... hem, ja ens hem desplaçat. No, o sigui, sí, sí, total. Un, una joventut de 16 anys a nosaltres ja. ens queda... Podrien ser els nostres fills, com aquell que diu. Quasi. Per, per edat. Quasi, sí, sí. A mi més justet, però sí. Sí, sí. Ai, passa el temps, passa el temps. Jo encara estic allí, eh? Ja. Jo podria tenir 24 mentalment, o sigui, podria estar ahí, però però va passant el temps <laughs> inescrutablement. I quan mires enrere dius, vale, la joventut d'avui en dia, que... qui són, no? Què fan? Perquè ja... Mm, jo em perdo. Tots. Jo em perdo, jo em perdo. Em perdo. Ara em passa que a l'Ateneu ja està venint molta penya jove, d'això de 20, no? Mm. 21, i penya de 16 també. Clar, clar, clar. És que... Hòstia, i em passa això de... A mi em passa a el casalet també del que, que els hi passava amb, amb nosaltres quan érem joves, no? que deien, aquesta gent que habla, correcte. Mm, que, correcte, correcte. <laughs> que idiomes han inventat, que... pues bueno... Llei de vida, final, llei de vida. Sí, sí, sí. I amb la música i amb tot. Molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, Tom, què vens? La penúltima, eh? La meva penúltima. La teva penúltima. Jo sí que porto despentinada, però de l'altra, la, la, la tradicional. De la que t'agrada. <laughs> porto una banda que es diuen Malnat, mm. que jo pensava que serien Malnacidos, però, o sigui, però no, perquè són de Milà, aquesta penya, i ho he buscat en italià, què vol dir això de malnat en italià, esperant que em correborés i que vol dir <laughs> mal, mal, nas, mal nascut, també. però no, però vol, no. vol dir mala sort. Curiós, vale. Doncs extret de... no estarà extret d'enlloc, perquè tenen dos discos que jo sàpigui, i en cap dels dos discos hi ha aquesta cançó que us porto, ah? sinó que està allí suelta, és com un single del 2011. El mateix 2011 hi ha un disc i no incorpora, I no incorpora aquesta, aquesta cançó. cançó, que es diu All Cops Are Bastards, ah. a cap, i això. Ho diuen des d'aquí, ho diuen des d'Itàlia, ho diuen des de... Des d'arreu. Des d'arreu. Arreu. A cap. Arreu. Toma, toma, toma. Bueno, bueno, bueno, els <laughs> malnats. Ei, sí, ei, bé. Cago en Déu. Amb aquest accent ahí... És anglès con acento italiano. De Milano. Molt bé. Molt bé, ja ens hem despentinat aquí. Sí, jo m'he quedat... Com a, a ti te gusta, eh? M'he quedat a i rinint. <laughs> no sé vosaltres, tu jo també, jo i, també. i els oients, però jo, també, jo, jo m'he quedat a gust. <laughs> I ens queden un parell de cançons, però ja seran les últimes, o sigui que ja ens acomiadem. Ja hem acabat. Bueno, quasi. Sí, sí, sí. Que, què fem? Com, com es feia això? <laughs> Ara l'Isma ens recordava... El... La dedicatòria, la fèiem resum... resum... dedicatòria, resum, però... Bueno, només ha hagut bueno. una secció que ha sigut la meva primera cançó de la Folly Seitan, no? Folly. Folly, que eren els Love and Liberate, amb el seu temàcle que, que, que hem degustat com diria ell, <laughs> sí. <laughs> que es diu Until Every Soul is Free, fins que totes les, fins que totes les ànimes siguin lliures. Siguin lliures. I ja està. I després el resum seria que hem fotut una de temazos, una rere l'altra, sense parar. Sense parar, hem començat tranquil·letes. Fet unes birres aquí, molt bé. Unos glutamatos. <laughs> que no falti. I... I ens ho he passat molt bé. Eh, a mi m'està agradant fer el, el duet amb tu, eh? O sigui, jo el firmo, però es troba a faltar. Es troba a faltar. Es troba a faltar. Sí. A veure si sí. el proper som tres o quatre. Així com algun programa que, pues això, no? com avui de venga, no pot ningú més, pues volem fer programa, el fem entre dos. Mola, però sí que és veritat que quantes més siguem, més riurem sí. i, i mola també el poder compartir amb més penya. Clar, clar, aquí debatir, ficar-nos en algun jardinet clar. extra que no t'esperes i coses així. <laughs> Sí, sí. <laughs> Però bueno, pues molt bé. ja està. Jo crec que ens hem posat més o menys d'acord i tots dos acabem amb alguna amb alguna, alguna ele electrocosa. No? Electrocosa. <laughs> tu sí, què portes? Espera, que abans em preguntaves, port portes, com has dit? Ah, Drum and Bass, no, què t'he dit? Bueno. Electropunk, no m'has dit? Eh... No portes electropunk per, per tancar, ja sí com... Porto electro però no punk. Vale, a veure, sí. a veure, i llavors què és jo això? avui tanco amb els Asian Dub Foundation. Asian Dub Foundation, vale. Que no sé si els coneixeu. Em sona el nom, però no... no... Bueno, Asian, Asian Dub Foundation és una banda musical originària de Londres que és coneguda per la seva fusió del punk rock i els beats electrònics, també reggae, el Bangra, que és un, un estil musical hindú, vale. i el hip-hop. I aquesta banda va ser formada al 1993, que és l'any que vaig néixer jo, o sigui, fa ja 32 anys. I... <laughs> Ojo! I... 32 només. 32 només. Viola. Jo acabo de fer els 42. Pues mira. mira. Per això abans quan deies, podrien ser els nostres fills, sí. era com, sí, sí, que podrien, eh? de, no, ah, vale. de 15. En el, en el teu cas pot ser... De... Molt justet, no, però podria. Però ja tenen... Un de 16 té el doble que tu. Eh, la meitat. Ah, o sigui, tu tens el doble que un de 16 ja. Sí, que, clar. Que has viscut, que podria. El, que has viscut el doble que, que ells, que ja la bretxa és considerable. Es nota, es nota. Sí, sí. Pues aquesta banda sorgeix per uns tallers de tecnologia musical per a joves asiàtics i tenen... Ah, d'aquí l'Asian. Jo dic, si són de Londres i fan aquest tipus de música, són... perquè es diuen Asian, no? Perquè són de descendència asiàtica, la majoria, diria. Ara no t'ho sé dir segur, però crec que sí. I pues, aquesta penya tenen com més de nou discos d'estudi publicats, eh, a més de directes, remescles, o sigui... Bueno, clar, 32 anys de trajectòria. Clar, clar. No sé si segueixen en actiu, ho hauria de mirar i també és una banda doncs, molt involucrada contra l'opressió i la injustícia, eh, sempre, sempre políticament i socialment implicada. Han girat per tot el món, incloent-hi actuacions en llocs poc habituals per a una banda occidental, com el Marroc, l'Índia, Cuba o les faveles de Brasil. I, i Ascendo Foundation van, mar van marcar una època per la seva fusió espacials de, de sons i el seu activisme social i, i els seus incendiaris directes. Llavors, aquesta cançó es diu La Haine. La Haine. La Haine. que es pronuncia. Sí. sí. Eh, Odi, Exacte. En francès. Sí. Què és? Jo ho sé eh... per la eh, pel·li, eh? no perquè sàpigui francès. <laughs> Doncs precisament ah. va relacionat amb la pel·lícula. O sigui, el que van fer és una reinterpretació en directe de la banda sonora de la pel·li. Hola! O sigui, es van marcar un directe on tocaven la banda sonora però reinterpretada, reinterpretada per, ell. per ells. Amb les seves modificacions. O lo... Sí. I llavors el que feien eren espectacles on projectaven la pel·lícula eh, a temps real mentre ells tocaven la, la banda sonora. Sí. Hola. Sí, sí, brutal. Hola. Brutal. El que passa que això va ser com el 2012 o així, que jo quan ho, ho vaig estar buscant i no em sortia la data i era com, hòstia, si esto está siendo ahora, jo els quiero. Afortun els afortunats que hagin pogut viure aquesta experiència. Sí, sí, pa, eh? brutal. Brutal. Llavors és la seva reinterpretació de la banda sonora de la pel·lícula de la Jaime. Molt bé, i amb això t'acomiades tu. I amb això m'acomiado. I això amb una bona electrònica... Amb bona posada. electrònica. Jo els Asian Dub Foundation també els conec de fa molt temps i fan bona merda. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs jo sí que m'acabo amb un electropunk així, electropunk. Sí. són els TDA, són de Caldes de Montbuí. Toma. I porto una, porto una cançó que acaba de sortir aquest 2024, és un single, no sé si formarà part de lo que dèiem abans, no, no sé, mm. de moment és single, no, no tinc clar si hi haurà disco o què, mm. i es diu Fotopolla, <laughs> i òbviament és una crítica a aquesta actitud deplorable de, d'algunes persones que dius, tio, a veure, <laughs> què fas amb la, amb la teva vida i amb la teva polla. I quina necessitat <laughs> tens de d'exposar tant la teva polla. És, com... és una polla, ja està. No, no té res d'especial. <laughs> Falocentrisme. Falocentrisme. Doncs Pues això, ja llavors, és electropunk, musicalment parlant fantàstic, o sigui, és increïble, i la lletra és guapíssima, amb, amb tota la crítica corresponent, i amb, amb un humor àcid d'aquests que, que molen molt, la veritat. Que guai, que guai. M'has posat abans un, un trosset sí. que pintava molt bé i ha sigut com, vale, vale, ja està, no em facis més no. spoiler que la vull sentir <laughs> ja després. <laughs> Vale, doncs anem a catar-ho, no?, tot això, ja ens Clar acomiadem. Sí. I, i... Sí, fins aquí l'edició 515 del Pim Pam Pum, el programa de música competitiva de Radio Trama. I ens veiem a les xarxes. I pels carrers. Salut i revolta! Iuhu! Iuhu! Som-hi. magic, can you pull back in time? There's a voice in your head and there's a voice from behind appealing to reason to help you make sense of the mess that's around you. Are you a spanner in the works or part of the plan? Are you shaking or biting the invisible hand? Is revenge the only way that you can make us stand? It's not how you fall. la polla és un exercici de poder. O sigui, la polla en el món heterosexual és un exercici de poder, al final. És acoso, és acoso, claro que és acoso. Però estic protegido a través d'una pantalla. Perquè a ell el, que li posa és saber que t'està intimidant. Ell no vol, ell no vol realment posar-te catxonda. Eh, eh, eh, si ell el que vol és dir, aquí està la meva polla. Pues ha visto, me pone, te, tío, Red.